mīlestības dialogs. Uz sarunu aicina laulāto tikšanās. Palieciet manā mīlestībā, Jāņa 15. Kristus ir augšām cēlējs. Šajā mātes dienas vakarā mēģi sveicam visas māmiņas un vecmāmiņas un atkal ar jums kopā ir laulāto tikšanās. Raidījums mīlestīgos dialogs, un mēs Edgars un Cigita. Dažreiz ceļš līdz bērnu ienākšanai ģimenē nav tas vieglākais. Tie var būt gadi, kas pilni ar neziņas, asaru un cerību, un dažreiz tas beidzas ar sirds atvēršanu bērniņiem, kuriem šī mīlestība ir jo īpaši vajadzīga. Šodien mēs svinējām mātes dienu, un pēc dažām dienām atzīmēsim ģimeņa dienu. Tādēļ šo raidījumu mēs vēlējāmies veltīt kādai ģimenei. Un šovakar mūsu viesi ir Mārtiņš un Māja. Labvakar! Labvakar! Labvakar. Uh, iepazīstiniet varbūt ar savu ģimeni tā, nu, īsi. Jā, nu, mēs esam nu, jau laulībā 17 gadus, iet 18. Un pirms trīs gadiem mūsu ģimenē ienāca uh, dēliņš. Mēs adoptējām puisīti, kad viņam bija seši mēneši. Un nu jau deviņus mēnešus mums ģimenē auga arī meitiņa. Viņai tagad ir uzsākts adopcijas process, tā kā nu jau mēs esam četri. Bet nu, ilgus gadus mēs nodzīvojām divatā. Esam studējuši teoloģiju, tur mēs arī satikāmies teoloģijas studijās, tā kā apprecējāmies ļoti jauni. Man bija tikko 20 vīram bija. 21. 21, jā, tā kā esam uh, uh, no e, pašas jaunības, nu jau līdz tādam briedumu vecumam jau kopā. Kāds bija šis ceļš pie jūsu bērniņa, jūsu pirmā bērniņa, varbūt cik gadus garš tas bija? Nu, ja tā nu, praktiski gandrīz 15 gadi. 15 gadi e, savu bioloģisko bērnu mums nav. E, tā kā tie desmit vairāk gadi mums aizgāja arī izdzīvojot šo zaudējumu, jo noteikti e, tas nebija viegls ceļš. Tas bija ļoti garš ceļš, kas bija pilns sāpju, pilns cerību, pilns šaubu. Uh, Eh, ļoti daudz mēs eh, meklējām informāciju arī par to, eh, kurš tad būtu tas veids, kur mums izvēlēties, jo nu, šodien medicīna ir ļoti attīstīta. Un ļoti daudz ir iespēju tādām ģimenēm kā mums, bet nu, mums bija skaidrs, ka noteikti tas medicīniskais progress nebūs tas ceļš, ko mēs izvēlēsimies. Mēs palikām pie tā, ka uh, Eh, ja savu bērniņu nav, tad, eh, tad eh, mēs adoptēsim. Bet arī šī adopcija, tas arī bija ļoti pārdomāts, ļoti svēts lēmums. Noteikti tas nav nekas tāds, ko uzsākt tad, ja tu šaubies, ja tev ir kaut nedaudz nedrošība par to, vai tu to varēsi. Tāpēc tas bija ļoti izsvērts, un kas ir arī ļoti svarīgi, uh, lai bērns nevienā brīdī tev nekļūst par plāksteri, lai tas zaudējums eh, eh, tev tiešām ir izdzīvots, eh, lai nav tā, ka tu ar šo bērniņu uzņemšanu sagaidi, nu, ka Dievs tev pēc tam apbalvos ar bioloģisko bērniņu. Tā kā noteikti tam bērnam un šai ienākšanai ir jābūt nu, kā teikt, bērna dēļ, ne sevis. Jā, bet īstenībā tas ir tas, ko vienmēr arī iesaka ģimenēm, kurām nav savu bērniņu, ka nu, jūs taču varat adoptēt, un, un, un, un jūs adoptēsiet, un tad jums arī savējie bērniņi atnāks. Un, Un, un tas ir tas, liekas, ko ģimenes vienmēr arī dzird. Nu, pirmie, pirmie ieteikumi, īpaši kristiešu vidē. Jā, nu tas bija arī tas, ko mēs dzirdējām, un to mums arī vistuvākie ģimenes locekļi ieteica jau eh, pašā sākumā. Eh, nu, adoptējiet, un tad jums būs. Un arī tad, kad mēs jau uh, uzņēmām bērniņu, ģimenē bija uzsākts šis adopcijas process, tad arī visi gaidīja, nu, ka tūlīt jums pieteiksies savi bioloģiskie bērni. Bet kas ir svarīgi, uh, pašiem izdzīvot to tā, uh, lai nebūtu šo gaidu, lai nebūtu šī, eh, šī nepieciešamība pēc plākstera, jo iekšēji es jūtu, ka eh, tas nebūs godīgi ne pret bērnu, eh, ne arī pret sevi. Un, un arī gaidīt to, ka nu, Dievs tevi apbalvos par šo rīcību, un pēc tam piedzīvot šo vilšanos, uh, nu, es teikšu, tā, tas ir tāds, nu, savā ziņā šis cilvēciskais egoisms. Tāpēc, jā, to dzird ļoti bieži, regulāri. Jā, nu, pirms mēs <laughs> pārējām tālāk par šo adapciju, man vēl jautājums, kur jūs guvāt tādu tā stiprinājumu, varbūt spēku, mm, kā galīgi nenolaist rokas šajā ceļā līdz lēmumam par adapciju? Uh, un arī kur tad gūt to spēku un stiprinājumu. Nu, atbrīvoties no visām šīm zaudējuma sāpēm, lai varētu tiešām atvērt savu sirdi bērnam, tu, kuram ir vajadzīga tā mīlestība. Ja, tas ir sarežģīts jautājums, jā. Sarežģīts jautājums, jā. E, nu, e, man tā bija terapija. Jo noteikti um, man tas bija ļoti smags jautājums. Uh, nu, principā, kā aprecējāmies, nu, tas jautājums jau kļuva aktuāls. Uh, līdz ar to sākumā uh, tā bija literatūra. Uh, visa jebkāda veida literatūra, ko vien varēja atrast par šo tēmu. Uh, vēlāk tā jau bija tīri jau uh, izzinoša literatūra, uh, gan par visām šīm medicīniskajām iespējām, lai saprastu, eh, vai tas ir kaut kas tāds, uz ko mēs būtu gatavi iet. Un eh, tad, kad eh, sapratām, ka mēs nebūsim gatavi iziet cauri šīm zaudējumu sāpēm, jo ir ļoti liels risks arī, ka šo bērniņu, kas ir ieņemts šādā ceļā, zaudē, tad šis jautājums mums arī kļūst neaktuāls. Un tad eh, tas ceļš turpinājās eh, līdz tam, lai mēs eh, šajā bērniņā, ko mēs uzņemsim, neredzētu šo plāksteri. Un tur bija terapija. Terapija, nu es teikšu, vairāku gadu garumā, kamēr es kopā ar terapeiti varēju izdzīvot šo zaudējumu Eh, tās bija visas zaudējuma stadijas, sākot ar eh, noliegumu, kaulēšanos, depresiju, eh, līdz pieņemšanai. Un kā tāds balsts, protams, tā bija arī baznīca, kur tu vari pabūt pats ar sevi tāds, kāds tu esi. Un, un mūsu attiecības. Nu, jā. Attiecības jau bija tās, kas deva spēku izturēt. Jo šīs attiecības, kā jau es minēju, mēs satikāmies laikā, kad mēs abi studējām teoloģiju. Līdz ar to tas eh, pamats, ko mēs ielikām attiecībās, nu, viņš bija vairāk tādās garīgās vērtībās balstīts. Un eh, mēs jau bijām uh, šo savu ģimeni sākuši būvēt nu, uz tādiem pamatiem, kur mēs varam būt atklāti viens pret otru, kur mēs varam dalīties sāpēs un šaubās, kur mēs varam izsāpēt katrs savus zaudējumus, runāt brīvi par saviem sapņiem un cerībām. Līdz ar to otrs cilvēks arī kļuva par tādu nu, ļoti lielu uh, atbalstu tajos brīžos, kad bija tie smagie, nu, es teikšu, tā depresijas posmi, kad bija šim zaudējumam jāiet cauri. Bet, uh, uh, Nu, nav, nu, ir tā, ka bieži vien pāri, kas saskarās ar neauglību, kādu nu, šo zaudējumu, arī uh, viņiem iestājās tieši pretēji krīze. Uh, viņi nu, nereti šķirās. Uh, jums nebija tādi brīži, kad likās, ka nu, ok, labi, šķiramies, jo nu, vismaz otram varbūt tās būs tā iespēja izveidot ģimeni un, un savus bērnus uh, iegūt. Nu, pa lielam jau, nu, kā es uzskatīju, ka ģimene jau mums ir. Mm. Un, eh, tādēļ, ka nav šī brīdī bērni mums pieteikušies, eh, jaukt ārā kaut ko, kur mēs esam ielikuši lielu darbu un uh, izveidojuši uzticību savstarpēju. Bez kaut kādas garantijas, ka tur pēkšņi sanāks, vai arī sanāks, tur būs mums citās attiecībās bērni, bet, bet, bet uh, kā mēs zinām, šķirās ģimenes arī dēļ bērniem, ka viņiem uzrodās un viņi netiek galā. Un parādās kaut kādas citas šķautnes, un tās attiecības neiztur to slogu. Un līdz ar to tas jautājums nelikās tāds apsvēršanas vērts, jo no attiecības jau mēs neveidojām ar, ar domu, ka radīsim bērnus un viss, un tas, tas būs piepildījums. Lielam jau vienmēr arī pastāvēja doma, ka nu, būs bērni, viņi paaugsies, mēs jau būsim paši pieredzējušāki un nobriedušāki, un tad mēs jebkurā gadījumā adaptētu. Bet sanāca tā, ka nebija. Nu, dzīvojām, domājām. Un tad nonācām līdz adaptācijai jo mums jau sākotnēji tas ceļš bija vairāk arī e, vērsts uz to, lai mēs sevi pilnveidotu garīgi, lai mēs e, attīstītu tās e, savas garīgās vērtības, uzbūvētu tiešām stipru ģimeni – Uh, un tad, kad uh, mēs uh, sajūtām, ka jā, tie pamati ir stipri, jo tiešām nevienā brīdī mums nebija tā, ka mēs šķirsimies dēļ tā, ka mums tagad nav bērnu. Jo bērns viņš atnāk tad, kad viņam ir pienācis laiks atnākt. Un to mēs tā arī vienmēr uzskatījām, ka viņa bērns tas neienāk tev ģimenē tāpēc, ka tu to ļoti vēlies, bet tas ir tāds brīnums. Un ja šobrīd šis brīnums ar mums nenotiek, tā tad tam ir kaut kāds mums nezināms iemesls. Un iespējams tā ir Dieva griba, Un tagad, skatoties uz to, kādi mēs bijām kādreiz, es teikšu godīgi, paldies Dievam, ka tie bērni neienāca tad, jo mēs tiešām nebijām garīgi eh, pat gatavi, lai mēs viņam eh, varētu iedot eh, tās vērtības, ko mēs, piemēram, esam gatavi iedot šobrīd, kad mēs jau esam nu, tuvāk briedumam. Tātad jau šim vecumam, un, un kad esam ļoti daudz izdzīvojuši, piedzīvojuši paši, uh, Un arī tas lēmums uzņemt ģimenē bērniņu, nu, kā jau vīrs teica, eh, mēs būtu adoptējuši tāpat. Tas mums bija plānā, bet tas būtu tad pēc bioloģiskajiem bērniem. Bet eh, šobrīd tas lēmums mums atnāca arī tad, kad eh, viss bija kārtībā, kad mums viss, viss bija sakārtots. Es vēl kā šodien atceros, mēs sēdējām lielajā istabā, mums bija tikko iegādāta bibliotēka, uh, Eh, ļoti skaists grāmatu skapis. Un, eh, un mēs bijām sākuši arī eh, daudz ceļot. Un tad mēs sapratām, vai tiešām mēs tā tagad nodzīvosim visu atlikušo mūžu. Nu, tādā komfortā un harmonijā, kur jau tev šķiet, ka tu esi visu sasniedzis, tu esi visu izdarījis, tu esi tik ideāls jau kļuvis. Uh, Un, eh, vai tiešām vairs nav kur augt, un gribējās mazliet šo haosu, to, lai tu saredzētu, kāds tu esi, kad vairs nav tā komforta. Un, eh, un tas bija tas pēdējais eh, grūdienis, nu, pēc, nu, principā 15 gadi laulībā, kad mēs sapratām, ir vērts šo komfortu mazliet izjaukt. Uh Vai jums nebija kādas šaubas vai bailes par nu, šo soli, ko jūs spērat? Bija. Tā ir aizspriedumi, ir aizspriedumi nenormāli daudz par šo tēmu. Es nezinu par gēniem, vecākiem, es nezinu par vēl kaut ko par izaugsmu, nogalinās. Izaugs būs tāds pats kā bioloģiskie vecāki. Un es, es, es esmu dzirdējis tik daudz dažādas versijas, un, un dažreiz liekas, nu, kur fantāzija strādā. Nu, par gēniem runājot, jau es nezinu, <laughs> cik daudz cilvēku var droši pateikt, ka viņu gēni ir ļoti skaisti un tīri. <laughs> un ka viņiem tur ir. Jā, ka tur viss ir dišciltīgi, jo tas līdz ar to tas automātiski atkrīt. Uh, otrs, kas ir, ka man, nu, es vienmēr esmu skatījis, ka noteicošais jau būs vide, kas iedos cilvēkam tās vērtības, un izējot no vērtībām, jau cilvēks arī izdarīs tās savas mazās izvēles, no kurām arī būvēsies tālāk viņa liktenis. Līdz ar to iedomāties, ka vienā paudzē var būt ir kādam ir pieredze, no nu, tā dzīve nav sanākusi, un tas bērns ir kļuvis par bērnu, vai tie vecāki dzīvo vai nedzīvo. Bet mēs jau nezinām, kādas bijušas paudzes līdz viņiem. Varbūt, ka tur tiešām bija izcilgēni. Un tikai viena paudze neizturēja kaut kādas pārbaudījumus. Tā kā tādā ziņā nē, nu, šaubas Es domāju, ka šaubas jau ir arī, ir arī gaidot bioloģisko bērnu. Kā mēs zinām, ir taču par veselības problēmām runājot, ir daudz tiešām veseli cilvēki, kuriem nu, nezinām iemeslu dēļ tie bērniņi piedzimst ar kaut kādām kaitēm, īpašām kādām vajadzībām. Un izskaidrot jau to neviens nevar. Un iedomāties, ka tagad mēs kaut kā apiesim, un mums tiešām būs viss veselāks pa veselu, un nu, arī nav īsti pamata. Nu, tas, kā es eh, uz šo skatos, un ko mēs arī nodosim eh, saviem bērniem, domājot par viņu bioloģiskajiem vecākiem, eh, protams, mēs zinām arī šo bioloģisko vecāku nu, vēsturi nedaudz, šo viņu stāstu. Mm. Un eh, tas, ko es redzu, lasot eh, šo vecāku stāstu, um, protams, ja mēs vērtētu tīri kā sabiedrība, jā, sociāli nelabvēlīga vide, eh, destruktīvas personības, bet atkal jautājums, kā mēs uz to skatāmies. Ir ļoti daudz labas rakstura īpašības, piemēram, spēja uzņemties risku. Eh, elastīgums, radošums, eh, uzņēmība. Eh, jā, jautājums, kādā vidē tu šīs spējas un prasmes pielieto. Tu vari izvēlēties destruktīvas lietas, bet tu vari izvēlēties tās arī īstenot ļoti konstruktīvi. Līdz ar to šiem viņu bērniem šīs prasmes, nu, ja mēs tā runājam, var būt mantotas, bet tas, kas noteiks, kā viņš to spēs pielietot dzīvē, tā būs tā vide, ko mēs viņam iedosim. Un, piemēram, mums dēliņam, viņš ir ļoti talantīgs mūzikā. Mēs abi neesam muzikāli. Bet eh, tad, kad mēs viņu uzņēmām ģimenē, viņam bija seši mēneši. Eh, es nekad īpaši neklausījos klasisko mūziku, eh, bet mēs nejauši pārslēdzām kanālus, un tur skanēja orķestris, Un, eh, un eh, šis orķestris viņu ļoti nomierināja. Un eh, pirmos mēnešus viņš pavadīja šajā klasiskajā mūzikā. Tad viņš mēģināja atdarināt nu, diriģenta šīs kustības, Un šobrīd jau ir skaidrs, ka viņam visticamāk ir absolūtā dzirde, un viņš jau mums nu, no divu gadu vecuma iet mūzikas skolā. Eh, šobrīd eh, spēlē eh, sitam instrumentus, viņam būs arī koncerts. Nu, protams, bērnu līmenī, bet, bet šis talants viņam ir. Un tas, ko mēs redzam, ka tas ir tas virziens, kurā mēs viņam varam palīdzēt attīstīties, bet tas noteikti nav no mums, tas ir viņa dzimtas mantojums. Un kā man vīrs teica, uh, šī viņa tuvākā paudze, šie bioloģiskie vecāki kaut kur, kaut kādās izvēlēs ir nokļūdījušies, bet šī viņa dzimta, tas viņa koks, iespējams, ir ļoti spēcīgs un ļoti bagāts. Un tāpēc pateikt, ka šiem bērniem ir tikai šis destruktīvais, noteikti nē. Tas ir no mums atkarīgs, kā mēs viņus spēsim ievirzīt tā, lai viņi visas šīs labās rakstura īpašības, kas ir labas pēc būtības, spētu pielietot konstruktīvi un, protams, saredzēt šos talantus. Man tāds jautājums, vai jūs atceraties, kādas bija jūsu pirmās emocijas, kad jūs uzzinājāt, ka jūsu ģimenē tagad pienāks bērns? Kad tas kļūst tā pavisam reāli, Varbūt jūs jau kaut kā gatavojāties, bet nu, tas, es, nezinu, tas notiek diezgan strauji. Tas nav tā kā tur tos 40 nedēļas tur gaida un, un, un pērk pūriņu. Noteikti man liekas, ka tas nav tik garš process, tas ir daudz straujāks. Nu, mums brīdināja, ka būs kādi četri gadi jāgaida. Bet rezultātā tie bija cik seši mēneši? Mazāk, kaut kā divi mēneši biju mē. Mm. Mm. Nu, jā, nu, kaut kas tāds. Tas bija pirmajā gadījumā, otrajā gadījumā tas bija divas, divas nedēļas. Tā jā, nu, nācās ļoti ātri pielāgoties. Un uh, nu, pirmajā gadījumā bija, ka gaidījām tādu, nu, nu jā, tādu pacelātu noskaņojumu. No nu, tajā gadījumā nu, mēs jau sapratām, ka nu, tā kā palielam mums pietiktu arī ar vienu bērnu, bet Tā pašā laikā mēs zinājām to situāciju, kāda ir mums informēja. Mēs sapratām, ka iespējams, ka neviens negribēs adaptēt meitenīti. Viņai nāksies augt bez ģimenes, un nav viņas vaina. Mēs izvērtējām savu situāciju, sapratām, ka mums jau nav problēma arī uzņemt otru bērniņu. Tā arī mēs piekritām. Un kādas emocijas gaidot, nav nu, nekādas liels steiga, kārtojot papīrus. Emocijas bija pēc tam, protams, prieks, ka viņi ienāca. Un šobrīd arī ir prieks. Jo man bija tā, ka, nu, protams, kā mammai topošajai, eh, pietrūka šis gaidīšanas laiks, kur tu vari sagatavoties, kur tu vari iepirkt pūriņu, eh, pārdomāt eh, tās lietas. Es atceros, man šis nu, gaidīšanas laiks bija tāds ļoti īsts, nu, tāds medus mēnesis saucamais. Es atceros, es eh, jau zināju, ka pirmais būs puisītis. Mēs arī apzināti eh, braucām ar viņu satikties. Mums bija šis eh, labklājības ministrijas rīkojums, ka mēs esam tiesīgi iepazīties, saņēmām bāriņu tiesas lietu. Protams, tas viss notiek ļoti oficiāli. Dodamies pie augu ģimenes. Augu mamma, protams, ir klātesoša, bet tas satraukums braucot pie bērniņa, pirmo reizi ir tik liels. Eh, no nu, es jau vīram teicu, tāda sajūta, it kā es dotos pie altāra. Nu, tā, tā, tāds tiešām nu, tā, tāds satraukums, eh, kur tu saproti, ka kaut kas tik ļoti svarīgs notiek šajā brīdī, ka tu pat nevari tās emocijas nu, tā īsti e, noformulēt. Un, un tad, kad es viņu ieraudzīju, tas viņa smaids, nu, tā bija tāda nu, e, mīlestība no pirmā skatiena, kur es sapratu, ka jā, tas ir, e, tas ir mūsu puisītis. Un tad, protams, sākās pacelāti visa šī gatavošanās. Mums atdeva bērnu ratiņus, bērnu gultiņu, pirmās drēbītes, kaut ko mēs iegādājāmies paši, jo Eh, pēc eh, likuma mums sanāk, mums ir eh, piecas tikšanās reizes, un tad ir jābūt lēmumam, vai es viņu uzņemu ģimenē vai nē. Nu, protams, ka mēs viņu uzņēmām, un, nu, un tad pēc šī medusmēneša. Nu, tad uh, bija tāds nedaudz smagāks posms, jo, protams, uh, nu, uh, to arī visi noteikti zina, par to arī runā. Šie bērniņi ir traumēti, uh, bet mums konkrēti šajā gadījumā bija tā, ka bija ne tikai šī pamestības trauma, kur mamma bērniņu atstāja, bet arī auģu ģimenes radītā trauma. Tā, protams, nebija Rīgas auģu ģimene, jo tomēr Rīgas auģu ģimenes ir diezgan stingrā kontrolē. Tā bija uh, lauku uh, audžu ģimene, un tur bērniņš bija atstāts pilnīgi pamests novārtā, ļoti sliktos apstākļos. Viņš bija turēts badā. Līdz ar to tā, mēs viņu arī saņēmām slimu, tāpēc mēs pat nezinājām, vai to, to pirmo vakaru viņš paliek pie mums, vai mums viņš ir jāved uz slimnīcu. Līdz ar to tas stress jau ar to viņa ienākšanu mums jau sākās uzreiz, mums bija jāsāk risināt problēmas. Mums pat nebija tas brīdis, kad mēs varam vienkārši pabūt trietā kopā un, un baudīt nu, to idili, ka tagad nu, mums ir bērniņš. E, bet es jau laikus biju sagatavojusies, es biju nopirkusi, ir ļoti laba grāmata, e, e, psiholoģijas um, šis centrs Līna ir izdevusi labu grāmatu Nebaidieties no bērnu raudāšanas. Uh, Eh, tur bija arī eh, bērna traumatiskā raudāšana, un es jau biju gatava, eh, ka bērnam būs šāda veida raudas. Un tad es zināju, ko man tādās situācijās darīt, jo pirmais pusgads bērnam pagāja šajā traumatiskajā raudāšanā. Un, un ir ļoti smagi tajā visā būt klāt un noskatīties, jo bērnam nav piesaiste ar tevi, un tev vēl nav izveidojusies piesaist ar bērnu. Līdz ar to tas pirmais posms, nu, tas, kas ir no vecākiem, viņš paiet tādā nu, tādās rūpēs un fizioloģisko vajadzību aprūpē, jo bērns uh, pirmajos mēnešos pat to nav saņēmis. Viņam ir jāsasmeļas šī pārliecība, ka viņš tiks uh, pat fizioloģiski aprūpēts. Un, un tikai pēc tam, nu, es teikšu, tā gandrīz gads pagāja, kad viņam sāka rasties vajadzības arī pēc tā, lai nu, viņam pieskarās, lai viņu varbūt paņem klēpī, lai viņu samīļo. Nu, tagad viņam ir trīs gadi. Uh, Un tagad ir tā, ka viņš pats var atnākt, iekāpt klēpī, parādīt šo savu vajadzību, ka viņam ir vajadzība pēc šī mīļuma. E, bet e, tas pirmais posms bija tāds, ka mums bija jādomā, kā taktili šim bērnam šo vajadzību iemācīt. Un tad e, mēs viņam istabā iekārām šūpuļkrēslu Un mēs viņu midzinājām krēslā. Viņš sākumā ļoti citīgi spurojās, ka viņš negrib klēpī, viņš negrib šo taktilo. Viņam šī drošības sajūta bija būt vienam pašam vienatnē, un, un, un tas ir psiholoģiski ļoti smagi. Tā kā mums tas medus mēnesīts bija ļoti, ļoti, ļoti īss Eh, un tas, kas varbūt arī, nu, ko es gribētu teikt, kas stiprina ļoti, eh, stiprina tas, ka eh, šis lēmums par adopciju ir izsvērts, ir tiešām pārliecība par to, ka tas lēmums ir pareizs un tev nav pašam šaubas par to, jo pēc tam tas kļūst par tavu resursu. Pretējā gadījumā, ja tu šo soli spēr un tev ir šaubas, uh, tad saskaroties ar šo realitāti, kas parasti ir diezgan skarba, jo šo bērnu stāsti ir smagi. Un tas nav tikai šo bioloģisko vecāku radītais uh, un, un, un traumatiskais, bet diemžēl arī nu, mūsu kā sabiedrības varbūt uh, šī radītā vēl veicinātā trauma un uh, Un tad, jā, tad, tad šis resurs, kas ir sākotnēji bijis, viņš ir ļoti svarīgs. Ļoti svarīgi. Kā mēs kādu laiku esam runājuši, un, un tagad tā kā vajadzētu nedaudz atpūsties, un tādēļ skanēs arī jūsu izvēlētā dziesma. Bet pirms dziesmas varbūt tāds jautājums, kādēļ tieši šī dziesma ir izvēlēta? Jā, šī dziesma, kā jau es teicu, bija par šo šūpuļkrēslu, kas mums bija ar mērķi, lai mēs iemācītu bērniņam šo taktilo izjūtu un to, ka tomēr ir šis ķermeniskais siltums. Un, un tur ir par to, ka paņem mani klēpī un ieaijā. Un, un, protams, ka tas bērniņš, viņš sākotnēji nevar šo vēlmi tā izteikt. Un mums no malas skatoties šķiet, ka nu, bērns jau nemaz to negrib ka viņš grib palikt viens un tur ir tā viņa drošība, e, bet noteikti nē. Tā ir tā viņa vēlme, pēc kā tā viņa dvēsele īstenībā sauc, un, un tev tas sauciens ir jāsadzird. Un tad šī dziesma ir tā, ko es arī ļoti bieži kopā ar viņu klausījos, kad viņš bija mazs, e, pavisam mazs zīdainīts vēl man rokās. Un uh, es, protams, nedziedu tik skaisti. Es viņu ļoti vēlējos viņam uh, to dziedāt kā miega dziesmiņu, bet, nu, protams, man nesanāca līdz ar to. Tad tā mums palika tā dziesmiņa, ko mēs klausāmies, bet vairāk tas vēstījums par šo uh, bērnu tādu uh, sirds vēlmi, lai kāds viņu tomēr paņem un ieaijā. Divas skudras reizi krustcelēs satikās, un abas par dzīvi runājās. Pukstējā abām tai pasakās, ir sniņa. Man blakus ir mana māmiņa. Miegs nāk bērniem it visos vecumos, man tie prieki ir kūkās un cepumos, bet nāk paņem mani klēpī un jājā. Un es aizmigšu tavā tuvumā. Te es jūtos kā princis savā pasakā, kad tu esi man blakus. citas skudras nāk, nāk jaunas pasakas, tur ir rūķi, tur stārķinas dāvanas, bet man blakus ir tava sirsniņa, nomodā pukstoša. Miegs nāk bērniem it visos vecumos, kaut vairs prieks joprojām ir apvienības laulāto tikšanās raidījums mīlestības dialogs, un ar jums kopā esam mēs Edgars un Sigita. Un pie mums šodien viesos ir Mārtiņš un Māja, un mēs turpinām sarunāties par viņu ģimeni un par to, kā viņa ģimenē ienāca bērniņi. Um, bērnu ienākšana ģimenē maina jebkura pārattiecības, un uh, īpaši, ja tiem bērniņiem ir šī bagāža, kas nāk viņiem līdzi, uh, kaut kādas grūtības, tas, tas tomēr ir arī tāds tā kā pārbaudījums pārim. Kā bija tas jūsu attiecībās, vai tas kaut ko mainīja, un varbūt kura bērna ienākšana ienesa kaut kādas pārmaiņas vislielākās, un kā jūs tikāt tām pāri? Nu, noteikti, es domāju, tas maina jebkura pāra attiecības, neatkarīgi kādā ceļā bērniņš ienāk nu, es domāju, visi pāri, kam ir bērni, e, būs viens prātis, ka ļoti liels izaicinājums ir atrast brīdi, kad var būt divatā, kad var e, mierīgi pavadīt vakaru sarunās, e, kad var brīvdienās kaut kur kopā izceļot divatā, Eh, tā kā eh, noteikti eh, tas bija tāds ehm, viens ļoti liels izaicinājums mūsu ģimenei, jo mēs bijām raduši jau cik gadus būt tikai divatā un, un pavadīt vakarus garās sarunās, un lasīt grāmatas, un pēc tam pārspriest lasīto. Nu, mums bija ļoti elastīgiem jābūt un jāpielāgojās, bet Eh, tas arī um, mums deva nu, tādu eh, resursu, šie daudzie gadi, divi tā, ka mēs tā ļoti sasmēlāmies, man šķiet, to, to divvientulību. Ka, protams, pietrūkst, bet tas nebija tā, ka tas mūs kaut kā um, nu, ļoti satricinātu ļoti satricināti un ka mums tagad uh, uh, iestātos attiecībās krīze. Tas bija kaut kas, jā, protams, pietrūkst, ir grūti, ir fiziski grūti. Uh, un tur es domāju, man visi vecāki piekritīs, ka ir grūti, ir izaicinoši. Uh, protams, jo pirmā vietā šobrīd ir mazā bērna vajadzības, uh, tavas vajadzības paliek otrā plānā, bet nu, tas viss ir pārējoši. Yeah. Un, jā, un kura bērna ienākšana, noteikti pirmā bērna ienākšana bija tā, kas uh, eh, izmainīja un satricināja visvairāk, jo uh, nu, mēs nebijām pilnībā gatavi um, nu, tai um, bērniņa varbūt traumatiskajai pieredzei, jo mums arī kā vecākiem, nu, protams, nebija pieredze un uh, uzreiz bērniņš ar tādu smagu stāstu. Un, un, protams, nu, mums bija e, diezgan, e, diezgan psiholoģiski grūti arī atrast to labāko veidu, kā šim bērniņam palīdzēt. Un, e, un tad ar, ar, ar, ar meitiņas ienākšanu jau bija pavisam viegli. Un viņi mums arī atnāca kā tāds brīnums. Un praktiski mums nu, tajā ikdienas dzīvē nekādas tādas būtiskas izmaiņas arī neradīja. Tikai tik daudz, ka man bija jāiet bērnu kopšanas atvaļinājumā. Pirmā bērniņa nebija? Arī bija. Uh, Bet, šis, bet tas bija vairāk tā, tāds plānots. Man bija vairāk laika sagatavoties, jo līdz ko es uzsāku adopcijas procesu, nu, kas tomēr ilgs nu, ilgi, ja nu vismaz pusgads, kamēr iziet visas apmācības. Un tu jau ar to jau arī rēķinies, ka tev būs šī bērnu kopšana. Tad šeit tas tā nebija. Kā jau vīrs minēja, tās bija divas nedēļas. Jo tas bija ārpus adopcijas kārtības sākotnēji Eh, mēs kļuvām par aizbildņiem bērniņam, jo bērniņš nebija juridiski brīvs. Un eh, mēs viņu saņēmām no slimnīcas, eh, tiklīdz viņai bija apritējušas divas nedēļas, un mēs jau paguvām nokārtot nepieciešamo dokumentāciju, bet nu, tur man bija jāaiziet bērnu kopšanas atvaļinājumā nu, praktiski divu nedēļu laikā. Tā kā tur bija elastīgums vairāk šajā ziņā. Tā tad uh, arī adopcijā gadās neplānoti bērni. <laughs> ne tikai. Jā, nu šie sanāk tādi ļoti neplānoti, jo divas nedēļas tā ļoti strauji jāmaina visu savu domāšanu un viss. Jo es vēl tagad atceros, mēs atbraucām, tā bija vasara, mēs atbraucām no savām lauku mājām. Uh, un tad es lasīju ziņu telefonā, tas bija svētdienas vakars, eh, ka ir eh, atstāta meitenīte, eh, nav uzņemošā ģimene, vai mēs būtu gatavi viņu uzņemt. Un es atceros, es vēl sēdēju krēslā, lasu ziņu, un man pat nebija jādomā. Es uzreiz zināju, ka jā. Un tad es vīram saku, ir tāda lieta, ir atstāta meitenīte. Un vīrs saka, nu jā, nu uzņemsim. Un tur tas bija piecas minūtes mums abiem kopā, ko izlēmt. Tur pat nebija ko izlēmt. Bija skaidrs, ka mēs viņu uzņemam. Jo nu, Izraela palīdzēja izdarīt tas, ka bija skaidrs, ka viņi būs rindā garā un eh, cilvēki pāršķirs viņu. Tāpat kā mūsu pirmo dēlī pāršķīra dēļ eh, diagnozēm, kuras skan diezgan traki, kad viņas ir uzrakstītas. Pirmajā gadījumā es jau gāju pie ģimenes ārsta konsultēties, kas, ko tas vispār nozīmē. Un šeit arī tas tā, diagnozes bija ļoti līdzīgas, bet nu, lielākā daļa no viņām neiztenojās bērnam pēc tam auga. Un Pārējais jau viss ir eh, labojams. Tā kā. Jo bērniņi šobrīd ir absolūti fiziski veseli. Un, un tās diagnozes, kas ir tas, kas varbūt arī atbaida un kāpēc adopcijas rindā eh, šie gaidītāji paskrien šiem bērniņiem garām, jo viņiem velkas līdzi vecāku diagnozes. Un, eh, un, un, un šis eh, vecāku varbūt stāsts, eh, kur norāda, ka viņiem būtu potenciāls tātad uz šīm diagnozēm, bet realitātē viņas bieži vien neapstiprinās, un īpaši maziem bērniņiem. Bet tas ieraksts ir tik atbaidošs, ka neviens pat neiedziļinās. Neviens pat neaiziet pie ģimenes ārsta, nepajautā, uh, Eh, neviens eh, nesameklē internetā pēc eh, šī diagnozes nosaukuma, ko tas īsti nozīmē. Un mēs bijām adopcijas rindā 300 kaut kur, un, un, un mūsu dēliņš bija izgājis cauri visai adopcijas rindai, un neviens viņu nebija izvēlējies. Un tad viņš bija nonācis tā kā Eh, sarakstā, kur izsūta visiem adoptētājiem, kā bērniņus, kur ir juridiski brīvi, bet kurus neviens neņem, eh, ar to domu, ka varbūt kāds ārpus rindas piesakās. Un mēs bijām vienīgie no visiem 300 pāri eh, cilvēkiem, kas bija šajā sarakstā, kas uz viņu pieteicās. Un, un, un, un to man arī Labklājības ministrija teica, ka vairāk neviens pat nebija izrādījis interesi. Un tālāk, ja mēs nebūtu viņu uzņēmuši, viņš būtu palicis šajā auģu ģimenē, kur pret viņu izturējās gan emocionāli, gan fiziski vardarbīgi, un kur auģu ģimeni viņa bija uzņēmusi tikai ar domu, lai nebūtu jāiet strādāt, lai būtu šis bērnu kopšanas atvaļinājums un lai būtu šis finansiālais atbalsts. Un tas bija vienīgais, kas motivēja šo auģu ģimeni uzņemt bērniņu. Bet eh, tā labā ziņa, ko varbūt es arī gribētu pateikt, eh, ka noteikti nav tā, ka eh, tālāk nesakoja rīcība. Mēs informējām Rīgas bāriņtiesu. Rīgas bāriņties ļoti operatīvi sazinājās ar attiecīgo pašvaldību, uh, Un, eh, cik eh, man ir eh, zināms, tad tālāk arī šī bāriņties rīkojās, un šai auģu ģimenei šis status ir liekts. Ja tā kā Rīga ļoti rūpīgi un atbildīgi tiešām pieiet auģu ģimeņu jautājumam, un tas nav tā, ka nu, tā būtu tāda, nu, varbūt ikdienišķa praksa. Ja, tā kā nu, eh, arī tas eh, mūsu kā eh, sabiedrības nu, pienākums ir tomēr arī informēt, ziņot un rūpēties, nu, lai arī pat šādiem bērniņiem arī šis auģu ģimenes pakalpojums būtu pēc iespējas mazāk traumatisks. Un par diagnozēm, kā mums pēc tam paskaidroja, kāpēc tiek tās rakstīts, Tas ir, lai ārsts noņemtu atbildību no sevīm. Ja nu tur ir viens procents iespējamība, ka tas tā varētu notikt, tad nu, viņš ieraksta to diagnozi. Un tad tas <laughs> saraksts ir briesmīgs, jā. Un, bet tad ir vērts tiešām paņemt to sarakstu un aiziet pie tāda ģimenes ārsta, kam var uzticēties, lai izskaidrotu. Laikam šis būs pēdējais jautājums, vismaz es tā skatos uz pulksteni. Man izskatās, šodien bija mātes diena. Tad man būs tāds jautājums, ar kādām emocijām jūs to sagaidījāt posmā, kad vēl bijāt ceļā uz saviem bērniņiem? Un kādas emocijas jums bija jūsu pirmajā mātes dienā? Jā, nu pirms bērniņiem noteikti šis datums mums neizteica īsti neko. Tas bija datums kalendārā tikai tik daudz, ka man ir eh, mana mamma un es esmu meita savai mammai. Eh, eh, bet man šis datums sāka nozīmēt ne tad, kad bija šī pirmā mātes diena, bet es teiktu tagad, jo ilgs laiks ir vajadzīgs, lai nu, tā kā sieviete pati izaugtu līdz mātei, jo arī tas ir process. Sieviete nekļūst par māti tajā brīdī, kad viņai uzrodas bērns, ja, vai piedzimst, vai tā kā manā gadījumā es viņu uzņemu ģimenē, tas ir process un par mammu izaug. Un manā gadījumā tas ceļš līdz mammai, nu, līdz piesaistei, nu, bija vairāk kā gads. Tā kā noteikti, nu, es teiktu, tā pilntiesīgi e, es sāku sajust sevi kā mammu, nu, tā otrā, trešā mātes diena. Kad tas ir kaut kas, kur es sevi varu asociēt tiešām kā mammu, un es redzu, ka arī e, manam e, dēliņam, arī viņam es esmu mamma, es esmu tas cilvēks, uh, Eh, kur eh, viņš var saņemt šo mīļumu, šo drošību, un, eh, un tie mums ir svētki. Kā jūs svinat parasti? Nu, mums ir pasākumi kopā, no nu, ar ģimeni, protams, mēs esam visi kopā, un tad, nu, mēs cenšamies kopā ar, ar, ar dēliņu, nu, jau viņš ir tāds saprātīgā vecumā, uh, Eh, cenšamies kaut ko pagatavot, uzcept kādu kūku. Eh, nu, tagad, eh, protams, tā kā viņš iet bērnu dārzā, tad ir, viņš gatavojas arī šiem koncertiņiem. Tad viņš jau mums jau dzied mātes dienai veltītas dziesmiņas. Un nu, tad tie svētki jau iegūst nu, tādu taustāmāku raksturu. Bet pirms tam vairāk jā, tāda kopā ar ģimeni pavadīts laiks. Uh, Eh, un eh, kaut kas garšīgi uzmeistarots kopā. Un ziedi no vīra. <laughs> Jā, paldies jums par šo sarunu, par to, ka jūs dalījāties ar mums. Un, eh, es ceru, ka varbūt kāda ģimene tas uzrunās, atvērt savas mājas durvis un savas sirds durvis kādam bērniņam. Uh, Jā, nu, paldies arī klausītājiem, ka bijāt ar mums kopā šajā raidījumā mīlestības dialogs. Un aicinam arī jūs ikdienā runāt vienam ar otru, dalīties vienam ar otru, uzklausīt vienam otru. Un kādreiz arī piedot viens otram tajos brīžos, kad tas ir vajadzīgs. Vasarā ceram jūs satikt mūsu organizētajā svētceļojumā uz Aglonu un arī Aglonā. Informāciju par mūsu pasākumiem jūs varēsiet atrast mūsu mājaslapā www.laulātiem.clv vai arī mūsu Facebook un Instagram kontos. Tos pārus, kas jau ir bijuši mūsu organizētajās nedēļas nogalēs, mēs aicinām arī turpināt savu dialogu mūsu piedāvātajās mazajās atbalsta grupiņās. Savukārt, ja kāds pāris ir krīzes situācijā un meklē atbalstu, uh, Mūsu animatori labprāt to sniegs un um, palīdzēs jums atkal atrast kopīgu dialogu. Um, jautājumus uh, vai arī kādus ierosinājumus uh, kādai jaunai tēmai jūs varat mums arī rakstīt uz mūsu e-pastu um, lalātiem.tikšanās at gmail.com un ar jums mēs tiksimies jaunajā sezonā. Uh, un nobeigumā laulāto lūgšana. Kungs, Jēzu, es lūdzu tev dialogu dāvanu mūsu laulībai. Palīdzi man vēl labāk ieklausīties manā vīrā, palīdzi mums apusēji labāk saprast vienam otru, dalīties vienam ar otru, piedot viens otram. Dod mums delikātumu un maigumu mūsu sarunās, un dari, lai tās vestu pie ja patiesas tikšanās vienam ar otru un abiem kopā ar tevi. Palīdzi mums aizvien labāk pieņemt vienam otru, radīt vienotību, kurā mēs varētu palikt tādi, kādi esam. Lūdzam, lūdzu, dziedini to, kas mūsos ir sarežģīts un grūti panesams, kas mūs šķir, un palīdzi visus lēmumus pieņemt ar mīlestību, kas izriet no dialoga vienam ar otru un ar tevi. Palīdzi mums priecāties par mūsu laulību un vienmēr palikt tavā mīlestībā. Āmen! thank you mīlestības dialogs. Uz sarunu aicina laulāto tikšanās. Palieciet manā mīlestībā, Jāņa 15.